a one bi glasile ovako, da se Rasul sallallahu alaihi wasallam te godine vrati u Medinu i da te godine ne ulazi u Mekku, a sljedeće godine da dođe s muslimanima i da provedu u Mekki tri dana. Ali samo sa oružjem koje nosi obični putnik, znači sa sabljom u koricama, da ništa više ne nose od oružja. Kurješi im za to vrijeme ne smiju praviti nikakve smetnje. Druga tačka ugovora je bila obustavljanje neprijateljstava i neprijateljskog, i neprijateljskog djelovanja između dvije strane. Između Kurejšija na jednoj strani i Muhammada sallallahu alaihi wa sallam i njegovih, i njegovih drugova na drugoj strani. U tom periodu ljudi će se bezbjedno kretati i e, jedni će drugi štititi, to jest neće biti međusobnog napadanja. Treća tačka ugovora je bila da ko od plemena želi da stupi u save sa Muhammedom sallallahu alaihi wa sallam, stupit će u save sa njim i za njega važe ista pravila kao i za Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam i njegove drugove. A ko želi od plemena da se pridruži Kurešijama, pridružit će se, ali za njega važe ista pravila. Ovaj ugovor važi i za jedne i za druge. Četvrta tačka ugovora je bila, ako neko od Kurejšija pobjegne Muhammedu sallallahu alaihi ve sellem bez dozvole svoga starješine, on će im ga vratiti u Meku. Ali je ovdje nagovješteno ko od muškaraca, ko od ljudi pobjegne bez dozvole svoga starješine, prihvati islam i ode Muhammedu sallallahu alaihi ve sellem, da će ga on vratiti, da će ga vratiti njegovom starješini. Ako pobjegne od Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem i dođe stanovnicima Mekke, oni ga neće eh, oni nisu dužni da ga vrate Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam. Rasul sallallahu alaihi wa sallam pozvao je pisara Aliju ibn Abi Talib ala Allahu ta'ala anhu da, sve to, da se sve to zapiše. Pa kada je Allahu poslani sallallahu alaihi wa sallam rekao piše Alija bismillahirrahmanirrahim kaže Suhejr ibn Amr ko je milostivi? Ja ne poznajem ko je milostivi. Piši bismike Allahum Tako da je poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao Ali radijallahu ta'ala nu piš bismike Allahum u ime Allaha, u ime našega gospodara. Ove riječi u ime našega gospodara nemaju nikakvo e, suprotno značenje propisima Islama. Ništa se, neko se sa propisima Islama. Kada je poslanik sallallahu alaihi ve sellem rekao sa ovim se saglašava Muhammed, Allahov poslanik, kaže stani, mi da tebe priznajemo za poslanika, ne bismo se protiv tebe borili i ne bismo te spriječili da uđeš u Meku. Ne, napiši svoje ime i ime svoga oca. Kaže poslanik sallallahu alaihi wa sallam, piše Alija. Piše, sabijem se saglašava Muhammed ibn Abdullah, Muhammed sin Abdullah. Tako da je poslanik sallallahu alaihi wa sallam napravio ustupke Mekelijama. Što je naravno dosta negativno uticalo na muslimane. Ali ovdje ćemo uzeti neke veoma bitne pouke za muslimane da muslimani budu svjesni prije svega stanja u kome se nalazi. Drugo, da ponekad ljudi koji se nalaze u vašem okruženju ili ljudi koji se nalaze u jednoj zajednici ne mogu da poimaju sve stvari kao što može poimati onaj kome je Allah Želešanuhu dao da je pretekao da je pretekao ostale članove društva. Pogledajte, Allahu poslanik sallallahu alaihi ve sellem bio je odabran od Allaha Đelešanu. I bio je e, najodabraniji od poslanika. Da ne govorimo o njegove vrijednosti u ummetu. Na taj dan, poslanik sallallahu alaihi ve sellem je pristao na ove tačke ugovora. A ovo je pogodilo muslimane. Neki su čak i reagovali. Među kojima je bio i sam Omer ibn Khattab radijallahu ta'ala anhu. On je reagovao ovoga dana. Nije bio zadovoljan sa ovim, nije bio zadovoljan sa ovim, e, sa ovakvim razvojem situacije. No međutim, Allahu poslani sallallahu alaihi wa sallam obrazložio im je zbog čega je e, pristao na ove tačke ugovora. Poslanik sallallahu alaihi wa sallam imao je drugačije viđenje negoli oni koji su bili s njim, iako su to bili najistaknutiji ashabi. Suvišno je da govorimo o vrijednosti Abu Bekra, suvišno je da govorimo o vrijednosti Omara, suvišno je da govorimo o vrijednosti Osmana, suvišno je da govorimo o vrijednosti Ali ibn Abi Talib radijallahu ta'ala anhu i tako dalje. Suvišno je da ističemo njihove vrijednosti i njihove vrline. No međutim, veoma je bitna stvar da shvatimo da oni kojima je Allah Želešanuhu, u našem vaktu govorimo, oni kojima je Allah Želešanuhu dao šarijalsko znanje, ponekad ih ljudi ne mogu u potpunosti da razumiju kada je, kada je u pitanju strateški odnos prema pozivu Allahu Đelešanu u vjeru. Ponekad ljudi koji mogu da rade s vama neće vas možda dovoljno razumijeti. Zbog čega vas neće dovoljno razumijeti? Zbog to što ne razumiju suštinu toga. Ashab radijallahu ta'ala anhum u ovom momentu kada su reagovali, kada su poslaniku sallallahu alaihi wa sallam e, prigovorili ili kada su, mu, kada su ga upitali zašto je pristao na takve, ta, na takve tačke ugovora, poslanik sallallahu alaihi ve sellem je objelodanio. Pa prije svega, pogledajte, Allahu poslanik sallallahu alaihi ve sellem kaže im da e, onaj ko prihvati islam pa dođe u Medinu, pa ga poslanik sallallahu alaihi ve sellem vrati, on, on će ostati i dalje ispravljen u islamu. Jer čovjek koji prihvati islam, bez obzira što bude vraćen u njedra kufra, bude vraćen među stanovnike koji ne vjeruju Allaha i on će ostati čvrst. Ako je istinski iskreno prihvatio islam. Dok onaj ko se odmeti od islama pa se vrati u, me, e, pa se vrati u Meku, I ne treba. Odmeti kod islama ne treba muslimanima. Licilijer ne treba muslimanima. Odmeti kod islama ne treba muslimanima. Poslanik sallallahu alaihi ve sellem je pristao da se vrati, da se vrati te godine. Što je Omer radijallahu ta'ala anhu upitao poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Allahu poslaniće, smo li mi na istini? Gdje smo na istini? Obećano nam je da ćemo ući u Meku. Zašto smo, zašto pristajemo na ovaj ugovor? Kaže mu poslanik sallallahu alaihi wa sallam, jer nam obećano da moramo ove godine ući. Gledajte razboritosti poslanika sallallahu alaihi wa sallam i njegove blagosti prema narodu uopće prema Mekelijama koji su bili njegovi otvoreni dušmani, kako je pristupio rješavanju ovog problema. On je želio da Mekelije prihvate islam. A nije bilo nikakve štete po muslimane da se te godine vrate. Što su muslimani učinili? Vratili su se te godine, nisu obavili umru te godine, no međutim narodne godine već je oslobođena Meka. Poslanik sallallahu alaihi wa sallam sagradao je svo to stanje i povukao najbolji mogući potez prije svega ashabi radi Allahu ta'ala anhum ta, taj dan su dali prisegu. Prisegu za dovoljstva. Dejat redwan. Taj dan ashabi radi Allahu ta'ala anhum pokazali su poslaniku sallallahu alaihi wa sallam koliko su mu vjerni, koliko su mu odani i koliko su spremni da se žrtvi za Allahu u želešanu riječ. Pogledajte Ebu Sinana el-Esedija koji je prvi pohitao i požurio da da prisegu. Zatim Salamu ibn el-Akva koji je koji je pricegu dao čak tri puta, čak da će se boriti sve do svoje smrti. Oni su dali prisegu poslaniku sallallahu alaihi ve sellem i time su pokazali svoju odanost i svoju vjernost. Muslimani nisu pretrpjeli poraz. No međutim, toga dana dok se, e, dok se taj ugovor potpisivao, dolazi je Buđendel, a on je sin Suhejl ibn Amra. Dolazi je Buđendel svezan u lance, on je u lancima bio, i doziva muslimane da mu pomognu. Naravno, razgovor je, eh, razgovor je tekao između Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam i Ebu Suhejla, jer ugovor nije bio istog momenta potpisan, ali je bio dogovoren. Pa je poslanik sallallahu alaihi wa sallam tražio da ga, da ga uzme, no, međutim, kaže Suhejl ibn Amr, onda nema ništa od ugovora i tako dalje. Da skratim događaj zbog njegove opširnosti, na kraju Ebu Denđel je vraćen sa svojim ocem Suhejlom ibn Amrom, vraćen je u Meku. Muslimani su potpisali ugovor. Vratili se. Kako je vrijeme prolazilo, dolazi čovjek po imenu Ebu Basir u Medinu. Mekanski mušnici pošalju svoja dva čovjeka, Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, da ga podsjete na tačke ugovora i da im vrati Ebu Basira. Poslanik sallallahu alaihi wa sallam dao im je dozvolu da uzmu Ebu Basira i vrati se. Kada su bili na Dhul Hulejfi, Ebu Basir je bio inače veliki ratnik, veliki borac je bio. Kada su bili na Dhul Hulejfi, Ebu Basir dodvorio se njima dvojici i kaže jednom od njih, ali imaš dobro sablju. Kako je dobro sablja, mogu li malo da je pogledamo? On mu je dozvolio da on pogleda njegovu sablju, da je uzme u svoje ruke. Kad je uzeo u svoje ruke, jednog od njih je ubio, a ovaj drugi je sav preplašen pobjegao, pobjegao u Medinu. Pobjegao Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, bojao se za svoj život. Ebu Basir nije bio, nije spadao među